contra morbo de Parkinson, danzado. Morbo de Parkinson estas cruela, de longe ronata, malsano. Bona novajo estas la justa publicigo de studajo en la revuo Brain Sciences, la quiu oni documentis mal rapidigon de la evoluo de tiu morbo concerne simptomoin motorain cae nemotorain per danzado semaina partoprenado en danzo exerzoi dum tri iaroi draste malpliigis la perdon de motorai funccioi cae signifo plene plibonigis la parol capablon, tremadon, equilibron cae muscol rigidetson, assertis la esploristoi. Crome, practicado de danzo favoris cognan capablon, mildigis depression, anxion, cae aliaen mensaen symptomoin. Oni concludis che tre probable citiu rimedo devas complementi la cutiman flegadon per medicamentoi. Quancam ne estas tutte conata la maniero kiel danzado favoras Parkinson malsanuloin, oni supposas che gi faciligas fluadon de nervae stimuloi en la cerbo. La studajo observis dexes pacientoin, kiui ricevis la diagnoson en milda au modera faso, kiui treinigis en ballet lerneio cae en pregeio Trinity St. Paul en Canado. Por comparado, aliai dexes pacientoi en sama malsan faso estis accompanatai dum la sama tempo sen ia danzado. La proponita danzo ne estas ordinara, sed speciale programita cun aerobicae cae ne aerobicae corp Oni comenzas per varmigo de la corpo en sida sinteno, cion sequas treno per horizontala stango apogilo cae sur plancae movoi. Ciui parto lernas coreografiajon por estonta publica presento. Dum tri iaroi oni submetis ciuin patientoen al testoi por mesuri la perdon de motore functioi. Danzintoi practiche ne perdis tion function, dum ne danzintoi presentis la perdon quiu ordinare ocasas laugrade quiel tiu malsano evoluas oni trovis ancau che inter la danzintoi positivaen avantagioin relate alla ciutaga vivo, kiel mem fidon, gioi senton, socian vivon, mem estimon. Pliai studoi estas conducatai cele al taxado de equilibro, capablo piediri, forton de man premo, cae corpan lertetson. Compreneble, ci tion studon oni consideras nur comenza. Sed tivi provisorei el trovoi estas essenze esperigai. Oni iam per tio raitas consili al suferantoi de morbo de Parkinson che ili engagigiu en tia spezan corp exercadon. Morbo de Parkinson estis prescribita unua foie en la jaro 1817 fare de la angla curacisto James Parkinson, quiu al nomis gin comence trem paraliso. Gi consistas el cronica degenerigio de cerbae celoi cun nesuficia loca productado de dopamino, nome substanzo essence grava por neuronae connectoi. Gi damagias precipe la movoin cae causas rigidetson tremadon, mal rapidae movoin, mal facilan piediradon, depression, anxion, cae fine demenson. Medicamentoi povas mildigi la simptomoin, sed ne entute forigi la malsanon. Milionoi da homoi in la tuta mondo suferas de tio pli multe nombre viroi ol virinoi.